Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, այսօր մենք պատմելու ենք Մարտունու շրջանի Գիշի գյուղի բնակիչ, գործարար գյուղատնտես Սամվել Ղարիբյանի մասին։ Մարտոնու շրջանի Գիշի գյուղ մտնողի ուշադրությունն անմիջապես գրավում են գեղեցիկ խնամքով բարձր ճաշակով կառուցված ջերմատները։ Վերջին ժամանակներս ջերմատների կառուցման աշխատանքները Արցախում լայն թափ են ստացել ասված խոսք է, որ բաց երկնքի տակ ջերմ արևի շողերով սնուցվող բույսերը ուրիշ համ ունեն եւ այդ առումով ողջունելի է, որ վերջին ժամանակներս Արցախում այնպիսի ջերմատներ են կառուցվում, որ ցանկացած ժամանակ այնտեղ ցանված բույսերը կարող են տականալ նաեւ արևի ջերմ ճառագայթներից։ Նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած ջերմոց կառուցելու պետական աջակցությունը մեծ արձագանք է գտել հանրապետության շրջաններում։ Երբ այցելեցի Մարտունու շրջան եւ փորձեցի տեղեկանալ, թե ովքեր են օգտվել կառավարության այս ծրագրից եւ ում կարելի է զրույցի հրավիրել, մանրամասն տեղեկանալ նրա գործունեության, ապագա ծրագրերի մասին, ողջվեց, որ շրջանում ջերմատնային գործունեությամբ զբաղվողներ շատ կան։ Սակայն առանձնացրին մենատնտես, մասնագիտությամբ գյուղատնտես Սամվել Ղարիբյանին։ Սամվելն ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության Ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի ագրոնոմիայի բաժինը, որից հետո 7 տարի աշխատել է Մարտունու շրջվարչակազմում։ Հորեղբոր հրավերով Սամվելը մեկնել էր Ռուսաստանի Դաշնություն, որտեղ հորեղբայրը զբաղվում էր ջերմատնային գործունեությամբ։ Ժամանակը զուր չվատնեց։ Նա միացավ փորձառու գյուղատնտեսին։ Համատեղ աշխատանքը Սամվելի կենսագրության մեջ նոր էջ բացելու սկիզբը դրեց։ Վերադառնալով հայրենիք, անմիջապես գործի անցավ։ 2020 թվականին մինչև պատերազմը կառուցեց առաջին ջերմատունը 1100 քառակուսի մետր տարածքով։ Ճակատագրի բերումով առաջին պատողները շուկա չհասան, սակայն ավելի կարևոր տեղ հասան։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասնակից զինվորականներին, աշխարհազորայիններին։ Սամվելը կարողացավ ճիշտ ժամանակին եւ ճիշտ հասցնել իր ստեղծած բարիկները։ Այսօր ձեզ հյուրընկալել է Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարը։ Սամվել ջան, այս պահին մենք գտնվում ենք Մարտունու շրջանի Գիշի համայնքային տարածքում։ Ձեր ջերմոցային տնտեսությունում ենք այս պահին մենք եւ սկսենք նրանից, ինչպես է Սամվելը մտել գործարար կյանք։ Ու ես մասնագիտությամբ յուղատնտես եմ, ավարտել եմ Հայաստանի Հանրապետության Ստեփանակերտի մասնաճյուղով ագրոնոմիա բաժինը, աշխատելով Մարտունու շրջվարչակազմի գյուղ բաժնում 7 տարի աշխատել եմ շրջանի վարչակազմի գյուղատնտես։ Հետո տեղափոխվել եմ Ռուսաստան, Արմավիր քաղաք, այնտեղ օրիախորս ջերմոցներ մի հեկտար ջերմոց էր, 10 հատ 1000 քառակուսի։ Աճեցրել ենք պամիդոր, վարունգ, ձմեռը ամսաբողք։ Այդպես աշխատել եմ լրիվությամբ տիրապետելով 3 տարի աշխատել եմ Ռուսաստանում։ Հետո դժբախտ պատահարի պատճառով տեղափոխվել հայրենի գյուղ։ Գիշում եք ծնվել մեծացել։ Այո, գիշում եմ ծնվել մեծացել եւ հայրենի գյուղում կառուցել 1100 քառակուսի ջերմոց 20 թվականին։ Պատերազմից առաջ 1100 քառակուսին կառուցել են պատերազմից առաջ երկու ամսում ջերմոցը կառուցվել է լրիվությամբ օղային աշխատանքների հետ միասին եւ ցանվել է վարունգ սեպտեմբերի ու վարունգը ես հավաքել եմ 6 տոննայի չափ միջև պատերազմը պատերազմը սկսվել է եւ այդ բոլոր բերքը համտեսել է մեր շրջակա երկրորդ պաշտպանականի, երրորդ պաշտպանականի միջև Մուշկապատնինգի համայնքների աշխարհազորերը պատերազմի ընթացքում պատերազմի ընթացքում այո 2 տոննա ուղարկել ենք երկրորդ պաշտպանական երրորդ պաշտպանականի ճաշարանի կանայք են եկել հավաքել մի Ford Magnus-ի մեքենա եւ տարել նո 6-8 տոննա հենց դες բաժանվել է այո արդիք համտեսել են կերել են Հիմա որ տեսնում եմ շնորհակալություն շատ լավ էր։ Ու ճիշտ է։ Էդի միշտ չի, էդի հաց չի։ Բայց մի փոքր ուղղություն է կարելի ասած։ Սամվել ջան, ինչպես տեսնում եմ, մենակ եք ջերմոցային տնտեսությունում դուք, հա, մենակ եք մշակում։ Մենակ եմ մշակում այն գործերը, որը որ ուրիշին չեմ վստահում։ Այո։ Ցանելնա, սրսկումներնա։ Հիմնականում βέρքահավաքի ժամանակ աշխատում են ցանման ժամանակ, տնկման ժամանակ աշխատում են կանայք, ամսաբողկի դաստայի ժամանակ աշխատում են կանայք, այդպես երկու կին, կարելի ասած տարեկան, մի 8-ից 10 ամսի հիմնական աշխատանք ունեն ստե յուղացի կանայք, այդպես աշխատում են ժամավարձով, ժամը 800-ից 1000 դրամ, նայած էլի, երբ ոնց Նշեցիք, որ միջև պատերազմը ունեիք հազարահարուկ քառակուսի։ Ջերմոցը 100 մետր երկարություն ունի, 11 մետր լայնություն։ Միջև պատերազմը 20 թվականին կառուցել եմ առաջի ջերմոցը 21 թվականին կառուցել եմ երկրորդ, կցել եմ նույնպես նույն տիպի կառուցել եմ 1100 ավելացրել եմ։ Հիմա երկայիս պահին տանիքի տակ է 2200 քառակուսի ջերմոց։ Հիմա այն մասին ինչեր եք աճեցնում ջերմոցը։ Ջերմոցը առանց ջրուցման է, աճեցնում եմ ամառը վարոնգ պոմեդոր, ձմեռը ամսաբողք։ Ամառը լինում է երկու վարոնգ, մի հատ պոմեդոր, այդքան է հասցնում, որովհետև պոմեդորի վեգետացիան երկար է, վարոնգին շուտ առնում, եւ ձմեռը երկու ամսաբողք։ Ահա։ Սա ինչու՞ չի ջրուցում, բայց Ջերուցումը կախված շուկայականից, այնպես որ ես հələ ծանոթ չեմ։ Սկսել եմ 2 ամսից հետո պատերազմն անկնել եւ ջերմոց լրության վնասվել հիմա միջև հիմա տեղերը կա։ Այո։ Պիտի պոլիէթիլենային թաղանթ պիտի փոխվի մոտիկ արկա անկել դրանից բացի հլա մեր շուկան այդքան այդքան չկա տենանք տենանք մարտ դավերի այլնի ջերուցումը մեծ ծախսակ պահանջում եւ քիչ դավերա պիտի լինի մարդիկ աշխատեն։ Ես մենակ եմ դրա համար։ Իրացումը որտեղ է իրականում։ Իրացումը լրիվությամբ Ստեփանակերտ քաղաքում։ Այո, 99% Ստեփանակերտ քաղաքում։ Խնդիր չունեմ, արտադրում եմ որակյալ, շատ մակուր պիտի աշխատես։ Ընդհանրապես խնդիր չկա։ Բնականաբար ձեր մասնագիտությունը այս գործում ձեզ շատ է օգնում։ Այո, <laughs> եթե ես մասնագետ չլինեմ, Ուղղակի պետք էլ չես զբաղված, եթե մասնակից չես։ Եթե դու չես հասկանում բույսի իրավիճակը, գիշերը ինչ ազգում, ցերեկը ինչ ազգում, դու տանը քնած ես, բայց արևը հելելա, պիտի ջերմոցը բացվի, որովհետև եթե նույնիսկ դրսում մինուսա, արև կա, ներսում կլինի 20-25։ Այս պիտի տատանումները պիտի լրիվությամբ պահպանեն։ Դու պիտի հասկանաս այդ տվյալ բույսին, որտեղ հետը կարողանաս աշխատել։ Բույսերի հետ հեշտ է աշխատելը, բույսերի լեզուն ընթերնելը հեշտ։ Եթե իմանում է շատ հեշտ է, վարություն չկա ընդհանրապես։ Ու լինում է հիվանդություններ, որ պայքարում ես, լինում է թունաքիմիկատները, որ մի քիչ ավորակ են լինում, պայքարում ես տարբեր տեղերից, Ռուսաստանից, Հայաստանից վերում ես, մի կերպ հասցնում ես փրկել, պահել։ Դա դժվարություն հիմնականում դա։ Մենք հեռու ենք այն ֆիրմաներից, որոնք բարձր մակարդակի թունաքիմիկատներ են արտադրում։ Իսկ ջրային մասով ինչպես եք ջրում։ Կա կաթիլային համակարգ։ Այո, կա կաթիլային համակարգ, ունեմ անձրևային համակարգ, լրիվությամբ ոնց ասեմ, կիսա ավտոմատ այս ձերը։ Օգտվում եմ երկու արտեզան ջրհորից, պետությունից ստանում եմ տոննան 6 դրամ ջուր, եւ աշխարհում չկա այդպես բան։ Ռոռոկվա ջուրը լինի տոննան 6 դրամ պետք է շնորհակալություն ասենք ու ասում ենք, հա։ Շնորհակալության տեսանկյունից։ Այո, պետությունը սուբսիդավորում է։ Այո, չկա, ես չգիտեմ, տես մի պետություն, որ կարող է մարդուն տան 6 դրամով ջուր։ Ես 2200 քառակուսի ունեմ ու ամսական ես վճարում եմ 1000 դրամ ջրի փող ընդհանրապես գումար չի։ Նաև պետությունը վերջերս մի նոր ծրագիր է մտցրել ջերմոցային։ Երկրորդ ջերմոցը այդ ծրագրով է կառուցված, ճիշտ է, ես հələ գումարը 2 միլիոն եմ ստացել։ Երևի պետության հասկանում ենք կլեկը տան։ Երկու ջերմոստել կառուցել են վարկի միջոցով աջակցության հիմնադրամից ստանալով վարկ, մեկը միջև պատերազմ, մեկը պատերազմից հետո օգնում են, շատ են օգնում ու ես շնորհակալ եմ։ Գյուղոլորտի բոլոր աշխատակիցներին կարելի է տենց ասել խոսքով։ Ավերիչ պատերազմը Արցախում գրեթե ոչինչ չխնայեց ավերեց ամեն-ամեն ինչ, այդ թվում եւ Սամվել Ղարիբյանի առաջին երմատոնը։ Զինադատարից հետո երկար մտածելու ոչ ժամանակ կար, ոչ էլ ցանկություն։ Անմիջապես լծվեց աշխատանքի։ Ավելացան եւ նոր ջերմատներ եւ այնտեղ ցանվող մշակաբույսերը։ Ձմռանն աճեցնում է ամսաբողք, ամռանն էլ վարունգ գոլիկ։ Սամվել ջան, քանի որ մերը ռադիոն է եւ տեսնելու հնարավորություն չի տալիս եւ որ เป զի անմիջական մտնոլորտ ստեղծենք, ես առաջարկում եմ այս պահին մի փոքր շրջենք եւ դուք ռադիոն կնդիրներին տեղեկացնեք այս պահին ինչ է արված, այ այսօր առավոտից սկսել եք աշխատել, այո։ Այսօր առավոտից սկսել եմ աշխատել։ Հիմա ցանում եմ ամսաբողք։ Ահա։ Ցանում եմ ռուսական, ռուսներն են սարքել, տենց ասեմ, հա։ ձերքի սարքած շարկացան, այսպես ասեմ։ Ռուսներեն պաուկ են ասում։ Ինքը ցանում է 8-ով 8 սանտիմետր, Այո։ 2-2.5 սանտիմետր խորությամբ, 1 մմ-ից 3 մմ չափի բոլոր կլոր սերմերը։ Մի քիչ դժվարությամբ աշխատվում, ֆիզիկապես ժամանակ կատարվում, բայց 8-ով 8 սանտիմետր ցանում է մեր ամսաբողկը, որի համար գերազանցը ստացվում է այնպես որ ավելորդ ոչ սերմն տակորչ, ոչ էլ տարածք տակորչ այ հիմա երկկողմանի այդ բողկերն են, այո։ Այո, երկկողմանի ամսաբողկը 500 քառակուսի, 500-ից 600 կարելի ասել։ 600 քառակուսի ամսաբողկա մի 3-4 օրից կսկսենք հավաք։ Խաղը միջև բրծնի կսկսի ես հաջորդը։ Այո, էդ էի ուզում հարցնել։ Միջև այդ մեկը բրծնի կսկսի ես մի հաջորդը, հետո կանաչինա, համեմա, եւ ամսաբողկի տեղերը ելի 500-500 քառակուսի կսկսի վարում կտրվի, հետո պամիդոր, կեսը վարում, կեսը պամիդոր։ Սամվել բավականին մաքուր տարածք է։ Նույնպես այս մաքրությանը դուք եք հետևում։ Ну, ընդհանրապես յուղատնտեսությունում կա այդպես բան։ Եթե բույսն է, պիտի լինի բույսը ու հողը, ուրիշ ոչինչ։ Այո։ Էդա յուղատնտեսության օրենքը, տենց ասեմ բոլոր օրենքներին քաչ տիրապետելով արդյունքը ահա այսպեսին։ Այս այս օրենքներին յուղատեսցան օրենքներին հա տիրապետում է, մնացած օրենքներից հեռու է։ Սաղել, եւ դերևս վերջին հարցը ձեր հետագա ծրագրերի մասին խոսենք, բիզնես ոլորտում այսքանով եք սահմանափակվելու թե Ոչ, բարձր մի քիչ մի 150 մետր հեռավորության վրա ինձ ունեմ 2 հեկտար տարածք, որը այս տարի տնկել եմ 420 հատ հատ ընկուզենի այդ փոքրաչ սորտերից եւ կողք ունեմ 2000 քառակուսի տարածք, որը եթե գործի այս ծրագիրը, ու եթե չգործի, էլի երևի կհասցնեմ ֆինանսական առումով, տեսնեմ ոնց կլինի։ Աստված դա Աստված օգնի։ Կառուցեմ ավելի ժամանակակից, ավելի լավ, ավելի սիրուն ջերմուց։ Նպատակը է դա, հա։ Շատ շնորհակալ ենք մեզ հյուրընկալելու համար։ Տա Աստված ձեր գործերին միայն ու միայն հաջողություն եւ հուսով ենք, որ տեսնելով ձեր այսքան քրտնաջան աշխատանքը, այն անկասկած կունենա իր բարի արդյունքը։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, միշտ համեցեք, մենք էլ մի քիչ գործից կտրում եք, աշխատում ենք։ Շատ շնորհակալ ենք, մենք էլ ենք շնորհակալ։ Համեցեք միշտ։ Հաջողություն ձեզ։ Ցանոցային տնտեսություններն Արցախում զարգացման տեսանելի հերանեկարն են եւ լինելով գյուղատնտեսության շահավետ ոլորտներից մեկը առաջիկայում անշուշտ բեկում կմցնեն բնակչությանը տեղական գյուղատնտեսական արտադրանքով ապահովելու հարցում։ Այսպեսին էր այսօր գործար Արցախը։ Աղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Վադանյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։